ont pris le ferryboat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 60 Sí merhabalar. Ben Devrim Özkan. 94.9 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Yeni yayın döneminin ilk programı aynı zamanda bu. Geçen programda belirtmiştim. Fransız Öpücüğü'nün ilk iki bölümünü 1968 yılına ayırmıştık. Ee, bu yayın dönemine de 1969 yılının başka bir deyişle 50 sene öncesinin popüler şarkılarıyla başlıyoruz. Ee, bunlardan biriyle yaptık açılışı da. Serge Gainsbourg ve Cem Birkin 69 Anne Erotik adlı parçayı seslendirdi az önce. E, ikilinin o dönemde büyük olay yaratan şarkısı Je t'aime Plü ile aynı albümde yer alıyordu bu şarkı. E, söz konusu parça o dönem için fazlasıyla müstehcen bulunmuş. Vatikan tarafından da şiddetle kınanmıştı. E, bugün için bile son derece cesur bir şarkı olduğu söylenebilir. E, şüphesiz Mayıs 1968 olaylarıyla esmeye başlayan özgürlük rüzgarlarının da rolü vardı bu cesarette. Ee, şimdi 1969 yılının ilk aylarında piyasaya çıkan bir şarkıyla devam edeceğiz programa. Aslında Katüça adlı bir Rus halk ezgisi bu askere giden sevgilisine mektup yazan bir genç kızı konu alıyor. Ee, İkinci Dünya Savaşı sırasında Rus askerleri tarafından söylenilmiş Ivan Rebrov yorumuyla yeniden gündeme gelmişti o dönemde. Ee, Dimitri Durakin ve orkestrasının kaydettiği versiyonu Fransa listelerinde bir numaraya yükselmişti ve tam altı hafta Şubat başından Mart sonuna kadar orada kalmıştı. Ee, bundan birkaç ay sonra da baba tarafından Rusya ile de bağlantılı olan İsrail asıllı şarkıcı Rika Zarai Fransızca sözler sözlerle kaydetti parçayı e, ve 22 Mart haftasında zirveyi Durakin'den teslim aldı. E, şimdi dinliyoruz bu parçayı Rika Zaray'dan Kazaçok. mes amis, allumons un beau feu. Hey! Kaza dinledik Kaza Çok. 1969 ee, Mart'ının merakla beklenen etkinliklerinden biri de Eurovision şarkı yarışmasıydı. 29 ee, Mart'ta düzenlenmişti yarışma ve Fransa adına katılan Frida Bocara, e, İspanya, İngiltere ve Hollanda ile birinciliği paylaşmıştı. Bu yarışmada dört ülkenin aynı puan alması sonrasında bir daha böyle bir durumun yaşanmaması amacıyla puanlama sistemi değiştirilmişti hatta. Ee, Frida Bocara, Casablanca doğumlu bir sanatçı ilk büyük çıkışını 1961'de Cherbourg Averezon adlı şarkıyla yapmıştı. 60'lı ee, yıllar boyunca da düzenli olarak albüm yayınlamaya devam etti. Ee, ona Eurovision şarkı yarışmasında birincilik ödülünü kazandıran şarkının bestesi Emil Stern, sözleri ise Eddie Marni'ye aitti. Ee, şarkıyı Fransızcanın yanı sıra İngilizce, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca da dahil 5 farklı dille kaydetmişti Bokara. Şimdi dinleyelim bu parçayı. Un jour un enfant ya da Türkçesiyle Bir Gün Bir Çocuk. et c'est ainsi qu'il avance. 是。 Frida Bocara'dan dinledik. Önjur, Önanfan. 1969'un ee, Nisan ayı politik anlamda önemli bir olaya sahne olmuştu Fransa için. E, meclis reform talebi referandumla reddedilen Charles de Gaulle görevinden istifa etmiş. Yerini geçici olarak senato başkanı Alain Poir'e bırakmıştı. Ee, Vietnam'daki Amerikan askerlerinin sayısının 500 bini aşarak zirve yaptığı bu ay içinde düzenlenen 41. E, Oscar ödül töreninde Michel Legrand imzalı The Windmills of Your Mind ya da Fransızcasıyla Le Moulin de Mon Coeur adlı parça en iyi şarkı ödülüne layık görülmüştü. Ee, Fransız müzik listelerinin zirvesinde ise Richard Anthony ismi göze çarpıyordu. Ee, sanatçı İngiliz The Scaffold grubunun Lily the Pink isimli parçasından uyarlanan Le Sirop adlı şarkıyla yerleşmişti listenin bir numarasına. Ee, yine bu ay içinde Fransız müziğinin en önemli isimlerinden Leo Ferre de yeni bir single yayınlamıştı. geçen yıl bahsetmiştik Ferre 68 öğrenci olaylarını desteklememekle eleştirilse de 1969'un Ocak ayında piyasaya çıkan Komün Fi e, ve Lete 68 gibi şarkılarla bu konudaki duyarlılığını dile getirmişti. E, aynı yılın Nisan ayında bu kez daha hafif, daha duygusal bir parça yayınladı Fere. E, Set Extra adını taşıyordu bu parça ve İngiliz Moody Blues grubunun Nights in White Satin adlı parçasını dinlerken aklına gelmişti sanatçının böyle bir şarkı yazmak. Ee, bundan uzun yıllardır birlikte çalıştı. Jean-Michel Defe'ye bahsetmiş. O da o güne kadar pek tanımadığı Moody Blues'un e, albümünü gece boyunca dinledikten sonra şarkıyı bestelemiş. Ee, Fere de yazdığı sözlerde Moody Blues'un adını iki defa anarak gruba selam göndermeyi ihmal etmemiş. Ee, bu arada şarkının ismi Set Extra o dönemde daha çok gençlerin kullandığı bir söz. Ee, şu an Türkçe'de kullanılan aşırı iyi lafına benzetebiliriz. Ee, bu da Feren'in 68 sonrası genç kuşaklı olan yakınlaşmasını işaret ediyor aynı zamanda. Ee, şimdi bu parçayı dinliyoruz yine 1969 yılına ait bir konser kaydıyla Set Extra. une robe de cuir comme un fuseau Corée du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et viens mouiller. Cet extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra c'est extra. C'est extra. C'est extra. Des bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra. Et sous le voile à clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra. C'est extra. Une robe de cuir, comme un oubli Corée du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra. Leo Ferre'den dinledik Set Extra. Ee, Fransa'da 1969'un Mayıs ayına damga vuran etkinlik 22.si düzenlenen Cannes Film Festivali'ydi şüphesiz. Festivalde Altın Palmiye ödülünü Lindsay Anderson'ın If filmi kazanmıştı. Ee, gencecik bir Malcolm McDowell oynuyordu filmin başrolünde. En iyi oyuncu ödülleri ise Costa Gavras'ın Z adlı filmindeki performansıyla Jean-Louis Trintignant e, ve Carol Rice'ın Isadora'sındaki rolüyle Vanessa Redgrave'e gitmişti. E, bu ay içinde yayınlanan Fransızca şarkılardan en dikkat çekeni ise Michel Polnareff imzalı Tule Bato, Tule Zoazo adlı 45'likti. E, bir önceki yıl yayınladığı Le Bal de Laz'ın ardından artık tam anlamıyla bir yıldıza dönüşmüştü Polnareff. E, bu şarkının bir başka özelliği de ne sözlerinin ne de müziğinin ona ait olmasıydı. E, ee, Polnareff'in o zamana kadarki kariyeri için bir ilk diyebiliriz buna. E, müziği Polyo Senville'e ait parçanın Kion'da Richard Clyderman için yaptığı bestelerle tanıyoruz. Ee, ve ilk önce Erveviler tarafından seslendirmek üzere bestelenmiş. E, zaten bu tip gemili kuşlu romantik şarkılar ona daha çok uyuyor aslında ama e, Polnareff bir şekilde dinlemiş parçayı çok beğenmiş ve kendisi için ayırmasını istemiş Senville'den. E, parçanın sözlerini ise dönemin en önemli söz yazarlarından Jean-Louis Dabadie yazmış. Ee, şarkının başındaki vapur sireni ve martı seslerini kullanma fikri de yine Paul de Saint-Ville'e aitmiş. Ee, ve bu detaylar dinleyicinin çok hoşuna gitmiş olacak ki şarkı sadece 4 ay içinde 750 bin gibi bir satış rakamına ulaşmış. Ee, şimdi dinliyoruz bu parçayı Michel Polnareff'ten. Tule bateau, tous les oiseaux. Ah! Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Petite fille de ma rue, tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils l'île au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, j'ai rêvé. Je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles. Petite fille de ma rue, tu n'as jamais vu l'océan n'est pas encore un paysage. Ne pleure pas, petite fille. Il y a bas loin de ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Petite fille de ma rue, je te et les grands balles sur les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour. Michel Polnareff'ten dinledik Tule Bato, Tule Zoazo. E, ee, Polnareff bu parçayla ticari anlamda büyük başarı elde etti demiştik ama bu dönemde Fransa listelerinin zirvesinde bambaşka bir şarkı yer alıyordu. E, üstelik bize hiç de yabancı olmayan bir parçaydı bu. E, bestesi Metin Bükey, sözleri ise Teoman Alpay'a ait Samanyolu ilk olarak Berkant tarafından 1968 yılında seslendirilmişti. Ee, şarkı o dönemde Türkiye'yi sık sık ziyaret eden Patrice Carlin'in de dikkatini çekmişti. Ee, o da önce şarkıya Fransızca sözler yazdı. Daha sonra da aranjörlük yapan eşi Leo Mısır'ın yardımıyla bestede ufak değişiklikler yaparak e, parçayı Barclay stüdyolarının sahibi Eddie Barclay'e sundu. Ee, sonrasında bir yorumcu aranmaya başlandı şarkı için. Nihayet genç bir Hollandalı olan Leon Klerkoper ya da o dönemde kullandığı ismiyle Bob Clary'de karar kılındı. Ee, ne var ki Carly bu genç adamın ismini pek beğenmemişti. Ee, kulağa daha hoş gelen Anglo-Sakson bir takma adı aranmaya başlandı ve Samanyolu'nun O Lady Mary'e dönüşmesinin ardından Bob Clary de David Alexander Winter oluverdi. Ee, şarkı 1969 ilkbaharında piyasaya çıktı ve 1.4 milyonluk satış rakamıyla olağanüstü bir başarıya imza attı. Ee, biz şimdi bu parçanın 2010 yılına ait bir konser kaydını dinleyeceğiz. Belki fark etmişsinizdir Fransız öpücüğünde klasikleşmiş şarkıların stüdyo versiyonlarından çok e, daha güçlü bir orkestraya desteklenen canlı performans kayıtlarını tercih ediyorum. E, bu konserde Ash Tantre Tête de adlı bir turneye ait aslında. E, yaklaşık 10 senedir her yıl farklı bir kadro ile tekrarlanan bu turnede 60'lı ve 70'li yıllarda şöhret olan ama günümüzde artık pek de hatırlanmayan sanatçılar bir araya geliyor. David Alexander Winter'ın da O Lady Mary sonrasında 2000'li yıllarda ıı, sadece şarkıcı ve oyunculuk yapan kızı Ophelia Winter sayesinde gündeme geldiğini düşünürsek bu tip bir turnede yer almasını normal karşılayabiliriz. Ee, şimdi 1969 yılının en fazla yankı uyandıran parçalarından olan O Lady Mary'i dinliyoruz. Daha sonra kısa bir ara bu aranın ardından Fransız öpücüğü kaldığı yerden devam edecek. Alors je veux voir tout le monde bouger. Allez